68. Күн туғды әлігінің 3 үшінші қетім taklif қылғалықы әйтіліді. Bir күні әліг өгділмішні чақырды вә саңы яны бір ішіні қылыш лазым болды, деді. Чақырсам қеріндішің менің qishimga kammidi. Men bu orzu тілекімге erishamadim. Men bu orzu қылған тілекімден кәштім. Әмді тілекімге етіш үшін башқы бір yolunu талладым. qara mening hozirgi tilikim mundoq o'zim uning yuzini bir ko'ray men uning oldiga boray yoki u manga kelsin ziyoratimni u yo'riq yuzga aytqin mening oldimga kelib tarbiya va nasihat bersin andin o'z o'rniga qaytib berib o'z ishlarini qilsin manga foydasi tegsin uningga ziyon bo'lmaydi qalbimdan hamma nopokliklar tozalansin o'gdilmishning alayikka javobi o'gdilmish javob berib mundoq dedi bu haqiqatanmu dal joyida bo'lgan bo'ladi ay qutluq zot ali xohlagan bo'lsa bu ishni qilaman yorliq berilsa yana uni taklif qilaman baray uningga bu so'zni aytay ali bormison man uni keltiray ali yana bir maktub yezib basim o'qib ishonsin va u muloyim bu yaga kasum aligning o'gdilmishga javobi alik aytdi amdi maktubning nima hojati maktubga qaraganda san ishonchliroq emasmi ay zerak xat ishongili bo'lmaydigan odamga beriladi sandinmi ishonchlik yana kim bor ko'p ishlarni ko'rib aqli yetilgan yaxshi yog'mi begi nima deydi angla elchiga ishonsa maktubning nima hojati ishonchga ega bo'lganda ehtiyot choralarining nima hojati o'z og'zing bilan so'zingni ayt javobini angla yana maktub yozishning nima hojati zerak bu anchalik eg'ri kagudak cho'chib yiroq qochqudak ish emas shunchalik so'zga maktubning yoki chora tadbirning nima hojati ay zerak san men uchun ham maktub ham ishonch bu yerga kelib men bilan ko'rishsin andin qaytib ketsin zo'rlab tutib qolmayman uning ark beraman qara seni mo'sha hojat uchun avatiman yaxshilik bilan chaqirg'in zo'rlama u bu yoqqa kammasa men u yerga boray yuzini ko'rib qaytib kelay o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib shundoq dedi xudo yori yo'lakda bo'lsa bu tilak o'rnatiladi shaxsan o'zimni ayta g'ayrat qilib bu orzu tilakingning o'rnatilishi uchun tirishaman alik oliylari omon esan bo'lsin xudo barcha tilak orzusiga yetkazudi o'gdilmish o'rnidan turib sirtqa chiqdi otlandi o'yga yetib kelib to'nlarini yashdi quyoshning qizil mangzi o'zgarib seriq tusga kirdi dunyo oltin rangidek sap qiyofatga kirdi quyosh yuziga seriq zaparang surtdi dunyo o'z rangini zangarga o'zgartdi osmon mashqla qishidek qora bo'ldi dunyo zangi habashlar tusiga kirdi o'gdilmish tomoqini yeb tahorat ilib namoz o'qidi o'rin selib yotdi ozroq uxladi seriq bulbul unlik sayridi o'gdilmish cho'chib uyg'ondi uyqusi kammidi bulbul ovoziga quloq selib biroz o'yg'oq yotdi bu ovozga mabtun bo'lib o'rnidan qo'pdi uyqusi qochdi kecha uzunqu so'zilgandek tuyuldi kunning yo'rishini toqatsizlik bilan orzu qildi osmon kaygan qora ko'nglikini yirtdi chim pardasini ochdi yo'riq yuzi ko'rindi quyosh o'rlab go'zal qizdek kulib qaradi dunyoning kungay ham taskay tarafi yo'q edi kun tug'ib yuqori o'rlab yuzini ko'rsatdi dunyoning barliq vodilari ham daryolarini yoritdi o'gdilmish yana qo'pib tahorat oldi kiyim kechkina kaydi namoz o'qidi yaxshilik tilab duo qildi etini tutib mindi bir xizmatchisini ilib xushol xo'ram holda qerindishi tarafga qarab mongdi u turgan yaga yaqin kelganda otdan tushib darvozagacha asta piyoda bordi qo'li bilan darvozani asta qoqdi qerindishi anglab o'rnidan qopib eshikni ochdi o'dg'irmishning o'gdilmishga suoli ko'z oldida turgan o'gdilmishni ko'rib ey qerindishim sen ishni uzartibatding dedi nimishqa zo'mizo o'zingni qiynaysan nima uchun manga bundoq qasddan yepishib olasan yur uyga kirayli so'zlaringni ayt san nima uchun yana qayta bu yerga kelding bu ikki qarindosh billa uyga kirdi qarindishiga zohid qopqini turdi o'gdilmishning o'dg'irmishqa javobi kelgan qarindishi shundoq dedi ey isil qopqingni turma oldi bilan so'zimni angla san aytgan so'zlarning hammasini kam kuchsiz alikka yetkizdim tafsili bayon qildim alik so'zimni tushundi hammasini angladi so'zlaringni anglab ko'p hayron bo'ldi ey qarindosh seni amdi o'z ixtiyoringga qo'yivatdi buningdan tashqari boshqa bir tilki bor bu ish uchun meni sana elchi qilib avatdi sen meni uyaldirma ey botur Әр қандақ нәрсінің еніқ чәк чегірісі болуды. Ишіңні чәктін ашыру әтмә әй шәукетлік. Әқыллықла немі дейді аңла. Бұл сөзінің асасы әмі нәрсіге мас келеді. Әр қандақ ішіне чекетін ашыру әтмә. Чекетін ешіп кетсе, u istendin qachidu har qandoq ishning munosib cheki o'z payti bo'ladi har qandoq narsa o'z payti bilan sog'lomdir alik endi avvalgi talabidan kashdi seni bir ziyoratga chaqiradi uningga yo'lak bo'l san uning oldiga borg'in yo u sening qishingga kelsin yuzingni bir ko'rsin ay qo'sqi kan kishi ay qarindosh buningda sanga ziyon yo'q manga hamdam bo'l ay bag'ri tash alik o'zimi bir yaxshi sultondir kambag'allar miskinlarga jeni so'yinadi o'dg'irmishning o'gdilmishga javobi o'dg'irmish javob berib shundoq dedi bu so'z aqlga muvofiqdir ay ko'ngli tuz musulmon qarindoshqa musulmon qayashdir. albatta bir birini ziyorat qilishidu ay dilimning yiqini bu so'zga tan badim bo'ynimni egiman bugun men uni ziyorat qilay Buning avval men uning oldiga bormidim chunki u mendan o'ziga manfaat tilaydi uningdan kechib to'g'riliq yo'lini tutibdi to'g'ri yo'lga manmi kiraman ko'ndim buni bil man alik oldiga boray alik bu yerga kammisin joponi men chekay u chakmisin alik albegi xalqning ulug'idir uni ko'p hurmat qilish va qadrlash kerak odil yo'l tutib so'zini to'g'ri qilsa әлді ямалланың ізіні йоқыта алайды Әқыллық, еғір бесік көңілі юксәк зат неме дейді аңла әй білімі деңіз. Рәйетке бегінің ярлықы вajib тұр. Чон кичік әммісі оны аңлап қадірліші керек. Бәг мәйлі көмішкі сетіп елінған хинду құл босымы, оның өзінімі сөзінімі қадірләш керек. Мән мұ әлі ярлықыны қадірләймән. Зиярат қылып, оныңға еқін болымен. Йөр, əmdi қайтқын, əliyki sözümni yetküz, meni kelidigan boldi деп хабар qıl. Yoruq dünya yüzüge pərdə татқанда, ondan mən u yerga boraman, ey koni qadrdonim. Kunduzda kishilar meni ko'rsa agishidu. Mening әр har xil so'zlab отқа o'tqa otidu. Yur, қайтып qaytib ketib meni күт. yerda kut. Mən seninkiga boraman. Yatmay biraz oldi bilan sening yeningga boray nima qilish kerakligini ondin muhokama qilayli o'gdilmishning o'dg'urmishqa javobi o'gdilmish xushol bo'ldi va mundoq javob berdi bu noiti chiroyliq ham xayrlik ish bo'ldi endi men qaytib alik oldiga boray bu so'zlarni aytay uqub xushol bo'lsin man ketgandan keyin san so'zlaringni tayyorla va'da qilgan vaqtda uyaga yetib bor ikkilisi bir so'zga putishdi o'gdilmishning chiroyi echilib uyadan chiqdi yana takror nasihat qilib dedi ey qarindosh va'dangni buzma bog'in ey dilimning yiqini quyosh yaga qaytib yuziga parda tatqanda dunyo yuzini ko'mir rangiga kirgizganda seni o'yda kutaman menikiga bog'in san uchun tayyorlik qilib qo'yman etini minib top to'g'ri alik oldiga mongdi etidan tushib ijozat so'rab alik huzuriga kirdi uqqan so'zlarni alikka yatkizdi alik xushol bo'lib chiroyi ichildi alikning o'gdilmishki suali. alik dedi bu ishning hammasi yaxshi bo'ldi uning aytqanlari so'zliginingdek rost bo'lsa edi alik yana so'radi qaysi vaqtda keladi uning bilan qayerda o'chirishiman ay bilurman o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib dedi kechisi yo'ruq dunyo yuzi salpal qorong'ulashganda u mening uyimga kelmoqchi bo'ldi sen qachon kelsin desang shu chog'da oldinga keladi aligning o'gdilmishga javobi alik dedi japa chekib xeli ko'p yugurding у xudo u amgikinga yarasha javob bersin mening bu dardimning davosi shu edi endi u mening ko'nglimni so'yindirdi san uyingda kutgin kelsa manga xabar qil man sanga chaqirg'ichi odam avatiman qerindishingni ilib mening oldimga kel yuzini ko'rib ziyorat qilay dana shuningga o'xshaydigan bir so'z aytgan u tegi tahtida nima deydi angla kishining ko'ngli doim orzuga yetishni tilaydi u o'zini orzuga yetish umidi bilan bazlaydi agar orzu tilikiga tugal erishsa shuning bilan ko'ngli ko'tariladi so'zimi tugaydi o'gdilmish albatta shundoq deb o'rnidan turib chiqdi uyiga yetib keldida choy hozirladi quyosh yerga engishib yuziga parda tortdi dunyo yuzi qoriyib chang tumonga qoplandi dunyo qopiqini turib qulluq to'nini kaydi osmon shayton yuzidek o'ngib qaraydi barcha jonliqlar tindi ko'zini yumdi tiriklar so'zi shovqin suralla besildi